cântăm cântarea Ai auzit vreodată, prietene de mine, Baraba. Ai auzit vreodată, prietene de mine, Pe când în largul lumii cu trei erai să pe câmp cu lemn și scuturi cohortele străine te căutau să-ți ceară al vieții tale preț. Ai auzit vreodată, prietene de mine, când floarea vieții tale își scutura podoaba să te scap de lanțuri, de moarte și rușine. Eu am murit pe cruce, în locul tău, Baraba, ca să te scap de lanțuri, de moarte și rușine. Eu am murit pe cruce, visem pacea, tu semănai furtuna, și pe amândoi mulțimea ne-a pus pe un cântar. Minciuna cea din umbră, alese atunci minciuna, tâlharii cei cu vază, cerură pe tâlhar. Puteam să zbor din lume, setul de-a ei urgie. Și atunci mulțimea oarbă te-am fi cerut degeaba. Dar m-am gândit la tine, privind spre veșnicie, Și am murit pe cruce, în locul tău barat. Dar m-am gândit la tine, privind spre veșnicie, Și am murit pe cruce, în locul tău, Baraba. Te chem și astăzi vino și vom străbate norii, te-am căutat cu lacrimi prin spin și bolovan, Dar vremea e târzie, mijesc pe dealuri zonii, Și cerul întreg te așteaptă de două mii de ani. De-ai ști ce neagră noapte și ce adânc fierbinte, va fi când suferința nu va cunoaște grava. Vei plânge totdeauna și-ți vei aduce aminte că a murit pe cruce în locul tău Baraba. Vei plânge totdeauna și-ți vei aduce aminte că a murit pe cruce. În locul tău, Baraba.